إن المتقين في ظلال وعيون Hakika wachamgu watakuwa katika vivuli na chemchem fawakiha mimma yashtahun Na matunda wanayoyapenda Kulu washrabu hanian bima kuntum ta'malun kuleni na kunyweni kwa furaha kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Inna kadhalika najzil muhsinin, hakika ndiyo kama hivyo tunavyowalipa watendao mema. Wailun yawma idhil lilmukaththibin, ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Kulu watamat watamatta'u qalilan innakum mujrimun Uleni na mjifurahishe kidogo tu Hakika nyinyi ni wakosefu wailun yawma idhil lilmukaththibin Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون Na wakiambiwa inameni hawainami ويل يومئذ للمكذبين Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha فبأي حديث بعده يؤمنون Basi maneno gani baada ya haya watayaamini الله أكبر الله أكبر لا ilaha illallah. Hakika wachamungu wenye kujikinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu watakuwa katika kivuli kikubwa na chemchemu zazomiminika na matunda wanaoyaonea ladha na wanaoyapenda wataambiwa kwa kuamkiwa na kukirimiwa kuleni na mnywe chakula na vinywaji kwa starehe kwa sababu ya vitendo vyema mlivyokuwa mkivitenda duniani Hakika sisi huwalipa mfano wa malipo haya matukufu watu wema. Wataangamia siku hiyo wanalikadhibisha pepo. Na makafiri wataambiwa kuleni na mjistareheshe kwa starehe isiyobaki muda mrefu. Kwani hakika nyinyi ni wakosefu kwa kumshirikisha kwenu Mwenyezi Mungu. Wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha neema. Na wakiambiwa salini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mnyenyekeeni yeye hawanyenyekei wala hawasali bali hushikilia kiburi chao wataangamia siku wanaokadhibisha amri za Mwenyezi Mungu na makatazo yake basi maneno gani hawa watayaamini ikiwa hawaiamini Qurani na hali hii ni muujiza uliotoka mbinguni